Mūsu prātā ir daļa, kas vienmēr tiesā. Tiesnesis vērtē visu, ko mēs darām, ko nedarām, ko jūtam un ko nejūtam. Mēs nepārtraukti ties, tiesājam sevi un citus, pamatojoties uz taisnības, netaisnības izjūtu un to, kam ticam. Protams, mēs atzīstam sevi par vainīgiem un gaidām sodu. Prāta daļa, kas saņem spriedumu un kurai ir vajadzīga tikt sodītai, ir upuris. Šī daļa saka, Nabaga es. Es neesmu pietiekami labs, es neesmu pietiekami stiprs, es neesmu pietiekami gudrs. Kā gan es varu? Bērnībā tu nevari izvēlēties, kam ticēt un kam neticēt. Tiesnesis un upuris rodas no maldīgajām pārliecībām, kuras tevī ir ieliktas. Kad šī informācija ienāca tavā prātā, tu biji naivs. Tu ticēji visam. Priekšstatu sistēma tevī tika ielikta kā programma no ārējā sapņa. Toltiks šo programmu sauc par parazītu. Cilvēka dvēsele ir slima, jo tajā ir parazīts, kas zog dzīves, enerģiju un laupa prieku. Parazītu veido visi tie uzskati, kas liek tev ciest. Šie priekšstati ir tik stipri, ka vēlāk, kad iemācies jaunus uzskatus un mēģini pats pieņemt lēmumus, tu saproti, ka šīs mazās pārliecības vēl joprojām valda pār tavu dzīvi. Dažreiz bērns tevī iznāk ārām – Patiesais tu esi palicis divus, trīs gadus vecā bērnā. Tu dzīvo mirklim un esi priecīgs, bet kaut kas tevi rauj atpakaļ, kaut kas tevi jūtas necienīgs, baudīt pārāk daudz prieka. Iekšējā balss apgal apgalvo, ka ir pārāk labi, lai tā būtu patiesība un ka nav pareizi būt laimīgam. Vainas apziņa un pārmetumi visas saindētās jūtas tavā emocionālajā ķermenī velk tevi atpakaļ – dramatismu pasaulē. Parazīts izplatās kā slimība. No mūsu vecvecākiem un vecākiem un viņiem uz mums, no viņiem uz mums, un tad mēs to nododam saviem bērniem. Mēs ieliekam šīs programmas savos bērnos tādā pašā veidā, kā apmācām suni. Cilvēki ir pieredināti dzīvnieki, un pieredināšana ieved mūsu sapnī par elli un liek dzīvot bailēs. Parazīts barojas no baiļu radītajām emocijām. Pirms tam mēs priecājāmies par dzīvi, rotaļājāmies, bijām laimīgi kā maz bērni. Bet, kad mums galvā tiek ieliktas visas tās blēņas, mēs vairs neesam laimīgi. Mēs iemācāmies būt pareizi un citus padarām par sliktiem. Vēlme būt pareizam rodas cenšoties pasargāt savu ārējo tēlu. Mums jāuzspiež savus domāšanas veids ne tikai citiem, bet arī pašiem sev. Zinot to, mēs viegli varam saprast, kāpēc neizdodas attiecības ar saviem vecākiem, bērniem, draugiem, ar partneri un pat ar sevi pašu. Kāpēc mēs nevaram sadzīvot ar sevi? Tāpēc, ka esam ievainoti un tik tikko tiekam galā ar saindētajām emocijām sevī. Mēs esam pilni indes, jo esam auguši ar priekšstatu par pilnību, kas neeksistē, un mūsu dvēselē tas nešķiet taisnīgi. Mēs radām šo priekšstatu par pilnību, lai izpatiktu citiem cilvēkiem, kaut arī viņi rada paši savus sapņus, kam nav nekāda sakara ar mums. Mēs cenšamies izpatikt mammai un tētim, cenšamies izpatikt savai skolotājai, padomdevējam, reliģijai un dievam. Bet patiesība ir tā, ka viņu skatījumā mēs nekad nebūsim ideāli. Priekšstats par pilnību norāda, kādiem mums vajadzētu būt, lai pierādītu, ka esam labi, lai spētu sevi pieņemt. Bet zināt ko? Tie ir lielākie meli, kam ticam attiecībā uz sevi, jo mēs nekad nebūsim pilnība un nekad nespēsim piedot sev to, ka neesam ideāli. Priekšstats par pilnību maina mūsu sapņa veidu. Mēs iemācāmies sevi noliegt un noraidīt. Saskaņā ar saviem uzskatiem mēs nekad neesam pietiekami, labi, pietiekami pareizi, pietiekami tīri vai pietiekami veseli. Vienmēr ir kaut kas, ko tiesnesis nepieņem vai nepiedot. Tāpēc mēs noraidām savu cilvēcīgumu, tāpēc nekad nejūtamies pelnījuši laimi, tāpēc meklējam kādu, kurš mūs aizskar, kādu, kurš sodīs. Tieši šis priekšstats par pilnību izkropļo cilvēka patieso būtību. Nepārtraukti noraidot un tiesājot, vainojot un sodot sevi, Sāk likties, ka mīlestības nemaz nav. Šķiet, ka šajā pasaulē ir tikai sods, ciešanas un tiesas spriedumi. Ellē ir dažādi līmeņi. Daži cilvēki tur ir ļoti dziļā, citi sek seklākā līmenī, bet tik un tā viņi ir ellē. Ellē e mēdz būt gan ļoti nevienlīdzīgas attiecības, gan tādas, kurās gan rīz nekā aizskaroša nav. Tu vairs neesi bērns, un ja tev ir vien, nevien nevienlīdzīgas attiecības, tad tāpēc, ka tu šo apvainojumu pieņem, jo tici, ka esi to pelnījis. Apvainojumu daudzumam, ko tu pieņemsi, ir robeža, taču neviens šajā pasaulē nedara tev pāri vairāk kā tu pats. Tik, cik tu spēji paciest no sevis, tu pacietīsi arī no citiem. Ja kāds tev dara pāri vairāk, tu aizēji projām, tu aizmūns, tu glābies – Ja mazliet mazāk, tad iespējams tu saglabā šīs attiecības. Tu vēl aizvien jūties pelnījis šo apvainojumu. Attiecības ellē parasti eksistē kā atmaksa par netaisnību, kā rēķina nokārtošana. Es tev daru pāri tādā veidā, kas sāpina tevi, un tu man dari pāri tā, kā tas man ir vajadzīgs. Mums ir līdzsvars, tas darbojas. Protams, jo enerģija piesaista tāda paša veida enerģiju, tādas pašas vibrācijas. Ja kāds atnāk pie tevis un saka, ak, es esmu tik aizvainots, un tu viņam pajautā, kāpēc, tad viņš nepārtrauc attiecības, viņš pat īsti nezin, kāpēc. Patiesība ir tā, ka viņam ir nepieciešams šis apvainojums, jo tas ir veids, kā viņš sevi soda. Dzīve tev pienes klāt tieši to, kas tev vajadzīgs. Ellē ir ideāls taisnīgums. Neviens nepie kā nav vainojams. Mēs pat varam teikt, ka ciešanas ir dāvana. Vienkārši atver acis un paskaties apkārt. Tas ir tieši tas, kas tev nepieciešams, lai atbrīvotu sevi no indes, sadziedētu brūces, spētu pieņemt sevi un izkļūtu ārā no elles.